ubundi ubundi baramutse mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro na cyari cyari ikiganiro uburundi buraririmba uburundi buraririmba ni ikiganiro eh, tutakunze kuvuga ku byerekeye ibyo umuririmbyi ngo ariko arakora ibyo yakoze cyangwa arotakora oya ni ikiganiro twakira umushyitsi akaza kutwigisha ku kintu ikica nk'ikijya murazi ko umuririmbyi ah, agira icyumviro akagishyira ku gipapuro akajya muri sitidiyo akagikorera ko hanyuma icyumviro yasohoye icishije umudiho kikagira icyo kimariye aho bari kuba bumva izo ndirimbo uretse ibyo rero uwo muririmbyi aba afite impano imwe iyo mpano rero cyangwa zibiri aruta abandi imana yamuhaye uretse ibyo kuririmba kenshi ugasanga bivuye ku bukerebutsi cyangwa ubwitonzi cyangwa iratunganya ibikorwa ni nabyo rero biba bituzanye ngaha kugira ngo ashobore kubidusigurira amaze kubisigura rero tugaca tugira iki tugaca turonka akaryo ko kubimenya no kubyisunga uwo muririmbyi rero uno dufite uno munsi yitwa MT number 1 ni wa wundi yatubwiye ati umuririmbyi atagira Facebook atagira WhatsApp atagira Instagram atagira email asa n'umunyagisagara atazi quartier bamwo atazi nimero y'inzu yiwe murumva yuko ryari ijambo yadutekereye ryatumye ko bamwe muri mwebwe bashobora kukerebuka kugira ngo bashaka kumenya ingene bashobora kugumana n'abandi bamenye ibyo abandi bari korakora uno munsi rero yashyize muri studio za radiyo zo kuganira uburyo tumaze iminsi turamukurikiranira hafi nta mwaka uhera cyangwa ibirihera adakubitiye mu gihugu uciwe aba muri leta zunze ubumwe za amerika agasanga bimwe yabikoreye muri amerika ibindi aza kuyiherahereza ngaha mu burundi mbega ejo bundi twarabonye aturungikira akaririmbo k'umuririmbyi yitwa bahaga yasubiyemo yakamusabye arakamuha gati yasa n'irirenga ubu rero akaba yaragashyiriye ku mugaragaro ku masanamu mbega bigenda gute gufatanya ibikorwa byo hakurya nka leta zunze za amerika bifatanya mu burundi icyiyumviro wagize muri amerika zibwisha irino mu ngiro canke icyo ukwiye bujumbura ukagera kucandikira hariya bigenda gute turatwara abaririmbyi benshi benshi benshi bavuye muri iki gihugu bari za canada bari muri leta zunze za amerika bari buraya bari muri australia badasora n'ikintu na kimwe mbega wowe wabigenza gute byo mufasha iki wowe uri kuratwumviriza tuzi ko hariho bake bake cyane bashobora kuba bariko bararungika ivyo bita amado nico gituma rero ari MC number 1 ari mwene wabo Emi asanzwe ari umuproducteur akaba n'umuririmbyi bashitse ngaho kugira batu bingene bakorana bashobore gushyira mu ngiro ivyiyumviro byabo canke indoto zabo turabaha ikaze muri studio za Radio mwaramutse neza canke mwiriwe ivana uko aratwumviza hari mwaramutse MC number 1 <laughs> mwaramutse ndabaramukije cyane ego turamukije na Emi mwaramutse Eh, turabaha ikaze turabona ko murushe aha rero icyo bababwira eh, ariko tuvuze ku munsi wa mbere turi igihe cy'isaha zibiri mirongo itatu mirongo itatu n'itanu yo mu gatondo nubabwira ko saa kumi yageze bakiri ko barakora y'ijoro ni ukuvuga ko bamaze nk'amasaha abiri gusa bajyana ndabeshye nimwumva ikijwi kimeze ukuntu mumenye yuko ari kubera ibikorwa yego <laughs> bishobotse rero hariho ehm, umuririmbyi yatwaye isanganiro award gira kane akaba yitwa N John arashobora kutwakura mu kanya isase atuganirire ku byerekeye ibikorwa yari yaturungikiye by'indirimbo zine murazi yuko nasonze no muririmbyi asigaye akora production yigiye hari ya muri Kenya igihe yari yajabutse gatoya murabizi byari byamushikiye mugabo ngo iyo uteye igikere umugere uba ucunguruje yarateye imbere adafise n'ibindi bintu bishasha ngira bishobora kumufasha eh, eh, eh, watwaye isanganiro award igira kane ariwe N John mumenye yuko uzo twari award uwo ari we wese nazo uca imyaka cumi ibyo azuba ariko arakora tuzuza tubivuga ido n'ido abishatse murumva yuko ariyo uburyo bwacu bwo kugira publicity publicity ahira ubuzima bwawe bwose uba atari eh, nziza gahebiti eh, kandi turazi neza ko n'indirimbo yawe yigeze kuba muri muri iyo higaro isanganiro award eh ngo amahoro ntazukigira aboneka mu gihugu mu gihe abantu batunze ubumwe batagize ikikande ah, amahoro ntazigera aboneka mu gihugu mu gihe <laughs> mu gihe akiriho kwigungira ko aha abantu bamenyere gusangira yego murabyumva mugabo rero indirimbo twashaka gutangurira ku n'indirimbo iharawe emutiyeni abantu iyi nshaka kukwakirira ko indirimbo yabahaga wasubiyemo kurahira yuko iminsi yose nje ngaha jado sibyo duteza kuyivutsa <laughs> eh, iyo tuyivuga ijoro ubona ama ari gute eh, eh, hari abipfuza rero kuganira nawe uno munsi barosa akaryo kuko aririmba ati iyi wacu iyo nakuriye habaye umwana yari intore bijya byagushikiye nawe eh. eh? eh, hari uwo bagutwaye imbere kuri uwo nka wa wundi ntawe bidashikira bidashikira <laughs> emu joni aroni joni iki ni igice cya mbere aho tumenya amakuru aroni joni ni amahoro turaguhe ikaze muri studio za hadisanganiro murakoze cyane twaramutse amahoro natwe mwaramutse amahoro namwe yego mwaramutse twari ko turavuga yuko watwaye isanganiro awadi uza kuvuga ibyo arimo ido nido akoroye turayivuga atsitaye twayivuga ko ikintu kizima twayivuga yego hmm. tusigurire hari indirimbo zine wandungikiye navuze ati enjoni ntugende utazizi usigurira abantu bazamara iminsi ko bazumva bamenye iyo zavuye ego ni indirimbo uh, zimwe mu zashoboye kugera muri uh, ya kompetisiyo nekisi revo sawundi mm-hmm. uh, hakaba harimo n'izindi ndirimbo nshyashya numvise zifite icyo zishobora gufasha urwaruka zishobora gufasha uwo ari we wese ingo n'imiryango no mu kibano hanyuma ndahera ku ndirimbo ya mbere indirimbo yashoboye kuba iya mbere muri rya higanwa ryari ryatunganijwe na sitidiyo neti revo sawundi eh, iyo igiye no gukorerwa kiripe eh, na n'igisata kiri hariya i muyinga cya neti revo eh, sawundi gisanzwe gikora amavidewo ah, ni indirimbo y'umwigeme yitwa irumba berenice mm, turamuzi ariko gusora nimwe y'agasarisa oya ni indirimbo yakorewe ngaha nyene muri next level indirimbo yitwa tube umwe ni indirimbo eh, ya rege okay uh-huh. hakaba harimo indirimbo impanuro uh-huh. y'umuririmbyi ava mu ntara ya muramza ikaba ari indirimbo nayo ifite ubutumwa bwiza nizeye ko izakundwa n'abatari bake iyo uh-huh. eh, yaririmbwe n'umuririmbyi gasusa afatikanije na patrick Eh, hakabamo indirimbo kandi yiswe afishaje mhm. indirimbo yahamagariye abapromotinga umuziki w’u Burundi ko bogerageza bakavuga umuziki ndundi bakareka gupromotinga umuziki wo hanze gusumba Burundi mm. ikaba yaririmbwe n'umuririmbyi bita kenbi uwo mhm. eh, ngaha nyine ah, nako ava hariya mu ntara ya rutana ego ego indirimbo ya kane ni indirimbo yaririmbwe n'umugwi kaza music mhm. indirimbo ku nama yabaye yatwaye ikibanza cya kabiri muri next mu higanwa ryari ryatunganijwe na net sound akaba ari indirimbo ku nama y'umugwi wa kaza music wa hariya imunyinga ego cyane enjoni reka tukubaze ikibazo cya nyuma twari twabishikirije abatambwe kuri intango za kino kiganiro aho aka gace ka mbere ari kuvuga amakuru tuba dufise imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina tuba dufise umushyitsi aza kutwigisha ku kintu aba ashoboye ego enjoni indirimbo zine isanganiro iremeye ku mugaragaro y'uko izogerageza kuzipromotinga kubera wewe wewe watwaye isanganiro wa digira kane igikorwa cyose kujya i radio ya kujya abanyagihugu bakwikoreye ku mutwe baguhezagira ngo ubu wa mbere ni nako isanga nziza kubandanya guhezagira mu bari kurakora none uwo muririmbyi ashaka ko indirimbo ziwe zizovuzwa ku radio agakorana nawe urumva ari bwo buryo bwo hafi eh, yo gutora guta uri hehe uri hehe byongera gushikire cyane cyane abari hafi igitega nkorera muri karitsiye yoba hafi ya ya garagisi eh, ndumva icyo koroha cyane ariko nobaha nimero ya telefone kugira ngo mhm. eh, uwunkeneye wese ari karusi abaruyigi abimurambya yinyabye mwamaze kuvugana idiri yamaze gusha ego ego ni arashobora kuntora ku mirongo itandatu n'icyenda mm-hm mirongo irindwi na kane mhm. mirongo irindwi na gatandatu mhm. mirongo icyenda na kane subiramo gatanu nefu debutani mhm. katire debutani sisi nonani uh-huh. seti cyane uh-huh. deta sebutanti witi setsa sebutanti witi deta sebutanti witi sa taranti kati 79 278 134 134 cyane bagaca no ku rubuga rwanjye rwa facebook mhm. wandika enjone mhm. melodika hanyuma ubwo ni iminsi yose nama ndi ku murongo nkaguha ubwo bugenzi hanyuma tukajya tuyaga umbwira icyo wifuza ego nabonye ko na emi aciye apfuha <laughs> e, e, e, muramuzi ko ari umuporodikitere avuga ati kwereke iwewe ibiyokipa ari abanyagitega kandi abanyabujumbura bahari araza kubimbira <laughs> nabonye igisho gibiziwe kuri uriyumviye aha hanyuma hewe akantu gatoya wa muhungu ukunda wo mu Rwanda ririmba ego mbe hagitwa melody ego hari akaririmbo umuntu umwe akunda mhm. urasudushira nkontakite tuvugane nawe gatoya erega beka vuga gute kajya karirimbo gashasha gaharaho Eh, ntujya unyimira eh, kavuga gute na na na ni na ni la li la la la la la la la la la li la li la maze kuremba ku buryo nta kinaryama n'amaso yanjye nawe ndashaka kureba eh, ndazi ko kari mutiza wakunda kubera ujya muri ibyo nawe uramwiyumva murakoze cyane uramutura mutuje muri an contact cyangwa udusuduhereze za contact ziwe zazitakaraye nta kibazo urakoze cyane ururani rwoho uri uragatera imbere na ryo wahezagiwe n'isanganiro awadi murakoze cyane amina mu kanya rero twinjira mu kiganiro nyezina aho batangura tuvuga iyi iwacu iyo nakuriye twagiye mu ngabw'ibyuma cariñore Yarumu ya baka Yare sueru no Murunga nue Uwo mwana Nikati haka Yara si bamesa ikoyareswe biyahemuka niko nabivuga rero uwo muririmbyi yaririmbye iyo ndirimbo bahaga yayihaye MT number 1 mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina by'ukuri iyo ndirimbo yarayiguhaye cyangwa barayibye nk'abandi ah yarayimpaye <laughs> bigenda gute kugira umuntu ayisabe hari aba eh, wigira gute urandika ikiti uramutelefona ayiguha ku mugaragaro nk'ubu yo kwihinduka bimeze gute mbo bivana na connection mwe mufitaniye n'umuntu mhm. igihe usanga ari umugenzi yego ubwira tuvuge cyane naho ijwi naho uvuye muri studio nyene mbo hari igihe usanga umuntu ari umugenzi bisanzwe mukaba musanzwe muzinanye ugakunda indirimbo yiwe ugaca ubimusaba uko nyene no ku telefone mhm. bishobora gukunda cyane gusa byiza ni byiza urashobora gucisha mu nyandiko mhm. nka mesaje kugira mu nyuma habaye hadutse ikintu kerekana nabibonye kuri uh, facebook warabyanditse uti jewe by'ukuri narayisabye kandi yarayimahingira nawe aca abibona ko utabeshe yaba arabeshe ndabuze yuko nawe atoroshe ujya turabuze biba muri sosiyete yoca bishubishuza ubwo nyine yego twinjire mu kiganiro nyenzina bari bakurikiye bumvise yuko uno munsi tuza kuganira ku kintu gikomeye aho tuvuga ingene umuririmbyi ashobora gukorera ahantu habiri asanzwe aba urazi ko ubu bavuga ngo le monde devenu un village ati uri muri amerika no mu burundi gufata indyo kamara nk'umunsi umwe ukaba ushyitse mugabo eh, igikomeye uri umuririmbyi urashaka gukora ntiwicara ngo n'ukuri kure cyangwa ngo amasitidiyo yari ngo arazimbye n'ibiki nabonye ko na amiri pro ariko aradukurikira tubwire mbega umuririmbyi asanzwe eh. aba ahantu habiri kandi kure ubu akazi agakora gute agatunganya gute nk'umuririmbyi aba ahantu kure cyangwa aba ahantu hatari uburyo bwo bwo gukora bijya yifuza cyangwa atamenyeranye kuko umuririmbyi ikintu cya mbere abanza mu buryo bwiza kugira bimworohere gukora indirimbo gutunganya indirimbo ni uko aba afise abaporodikiteri yizeye kandi bamenyeranye n'ibikorwa icya mbere ni umuporodikiteri icya mbere ni umuporodikiteri nk'abaririmbyi rero benshi usanga baba hanze usanga dukorana uvuze ngo ukorane n'abantu muri muri hafi na hafi usanga urimo urakorana n'abantu batumva n'ururimi rw'ikirundi mm. <laughs> n'uvuze uti yasa n'irirenga n'icyo atabura eh, uvuze yasa n'irirenga ntamenye ibyo ari byo <laughs> kandi niyo burya urabona indirimbo mu guhinyanyugwa ifo yuko umuproducteur aba yumva uri muririmba ni nahamenya ni n'amaefa shirako mm. n'akanovera mm. ingene indimbi hariho hariho umuntu yavuze yuko eh, abazungu bakunze kwita abahistorien bakaza bakandika histoire y'u Burundi eh, ati mbega wo kwandika histoire y'u Burundi n'ururimi <laughs> naho ubura warize gute eh, utumva ururimi rw'ikirundi ntiwakwandika isitari y'uburundi ngo uyinyunganze neza ngo umenye ibirimo kubera ubwo ukuragira ubushakashatsi gutegereza kumenya ubwo rurimi eh, ukumva nyine icyo bita umuco nibyo no mu ndirimbo ni uko eee eh, mm. no mu ndirimbo ni uko mm. donko kwandika iswari y'ikintu tumva ururimi abazungu bafise ukuntu babigenza ariko mm, twebwe <laughs> uh, uti rero ubwa mbere ni ukumenya umuproducteur mumenyerane muzinanye uyu ni mwene wanyu ho urumva amata ababyaye amavuta ica kabiri ukagira uti ehm, hari ikindi ca kabiri wavuze yuko ateza kumenya ururimi rwawe ikindi bo kumenya imico y'umuziki arimo arahinyanyura kwanza mm. hari umuntu ashaka kwibaza ati mm, jewe sintabona ingene umuntu yoba ku birometero ibihumbi n'ibihumbagiza ashobora gukora indirimbo ibikorwa bimwe akabikorera muri amerika ibindi akabikorera mu burundi wowe ubigenza gute ah, muri iyi monde y'iki gihe ni ibintu byoroshye ku bintu bya internet ibintu byo gutanga amadone muri studio bakagukorera hmm. bakabikunda utanga amadone ukaba utumva eh. amadone <laughs> <laughs> amadone nanjye ah, uko bisigura ni ukuvuga ni nk'akarorero tuvuge ushobora gutanga example ni nka example ndiho jene mm-hmm. usigura mm-hmm. mbo ushobora nko kuririmba kapela ukarungikira producer mm-hmm. producer kuko boba aba producer afite ubuhinga ugafata ijwi rihari hama ukarimurungikira ukarimurungikira kuri whatsapp akaryumviriza umuntu maca amenya ubwoko bw'indirimbo ushaka gukora gukora mu gihe wa reggae cyangwa wa zouk cyangwa ego reka duhire duhishije wavuze turashaka umurungikira ijwi nguyu urungikira yitwa eh, emi emi bigenda gute mukorana gute na mwene wanyu akurungukira iki bigenda gute ashobora kuririmba akeneye ko dukora biti akeneye ko dukora instrumentale arashobora kuririmba hama agaca arungika nk'akamerodi tugaca twisunga iyo melodi tugakora instrumentale mhm. akeneye ko dukora duhejeje kuyikora tukayimurungikira kuri imeyire mhm. cyane no kuri watsapu birashoboka mhm. aka odiyo instrumentale tukayegisporota tukamuha odiyo mhm. muri imeyire muri watsapu byose birakunda hama agaca ashyira muri porogaramu irekoda agaca rekodinga akongera akarungika ijya poroje agakora migisaje eh, tukongera ubwo urashobora gukora indirimbo ukayimara mutaburanye amaso mu yandi birashoboka eh. ni nk'uko ashobora kuririmba mhm. turashobora gukora instrumentari tukabimuhungikira mhm. agashyiramo amajwi kongera akarungika ijya proje hari nk'uwundi muririmbyi azoshiramwo amajwi ino muri Afrika ari nk'abagira ama baking eh. agacaza kongera kongeramwe amajwi tukongera tukabimusubiza akabimigisiriza hariya canke tukanabimigisa byose birashoboka mm. umva no guhanahana bega techniquement ko bayivuga nta nta kintu gitoya gitakara ukavuga uti hari ikintu gice kigenda nabi kubera ko ari ibintu byo kurungika amajwi ukayagarura eh, mu kanuvera nta kintu gitakara nta kintu na kimwe gishobora mm. gutakara bigenda byose bifite karite mm. mbega hajya mu mazu gukoranira indirimbo nzinga niki eh, na emi mu buryo nk'ubwo ah, tumaze gukora indirimbo zishyika kuri ndavuga nk'indwi zarenga kuko bari babiri ubwa mbere twakorana ari Emi na Masterland kenshi ni Masterland kuko ari we yari producer niwe niwe yaca abikurikirana cyane mhm. eh, turamaze gukora indirimbo nyinshi cyane kuko nk'indirimbo zanjye zose wumva wumva ari Masterland beat kuko urazi ko twakorana mu mhm. mwaka wese yego MT number 1 dusigurire mbega ni kigutuma utazisorera aho uba muri leta zunze amerika ni kigutuma gituma ntasohora indirimbo aho mba Eh, bo ni uko kujya nabisiguye ni kurya ni ukuvuga abazungu nibo benshi usanga ari abaporoditeri kandi rero kuba kuguhinyanyura indirimbo batumva ibyo uririmba batazi n'umuco w'umuziki wawe nta bintu by'uburyo bw'amafaranga biba birimo cyangwa ibintu bishobora gushikana byo ugasanga amasitudiyo arazimbye cyane gusumba oya ahubwo kuzimba birava n'amasidiyo ayo ariyo kuko mm. eh, harabaho amasidiyo mato mato mm-hmm. hakabaho n'amasidiyo nyine ndakubajije ikibazo kubera nzi yuko hari abaririmbyi benshi nzi b'abarundi baba hakurya twaherutse baririmbira ino mbwa bageze hariya bagaca bazirika bashobora kuba barazimye bivanye n'ubwo buryo nyine nasiguye bw'uko babura umuprodigiteri bahuza kugira ah. bahu wumvaga muri kino kiganiro urashobora kuba abafasha kugira imitwe ati duha imitwe mugani wawe wa wundi ngo duha imitwe ushobora kuba bahaye imitwe yo gutuma nabo bashobora gukora ibyabananiye bashobora kubikora ibyabananiye bakarondera konegisiyo n'abaprodigiteri bari ino eh, kugira babibafashemo kuko ifo yuko ikintu gikoregwa iwabo ego emutiyeni mbara turabitahuye hariho ikindi kibazo gikomeye eh, uretse yuko usanzwe uri umuririmbyi usanze uri patron wa studio yawe mm. turatubona rimwe rimwe uyamiriyora ukarungika eh, n'amadrone <laughs> byose ni uburyo bw'iterambere twabonye emi yihagarariye ahantu mu rutoke mu biti <laughs> ariko yatwereka ubuhinga yatuzaniye mu gihugu cy'urundi tutamenyereye ya drone buti noneho ubu rero amakiripu videwo y'abana b'abarundi yagiye gutera imbere dusigurire ah, burya nubwo ah, n'uburyo bwo kugira dushyigikire umuziki wacu kuko nanjye urabona si buri mwaka hafi ya buri mwaka mbandi no kugira nshyiremo ingufu zanjye eh, ni ibintu nkora byo kugira gusa sapotingi eh, Ah, umuziki ndundi kugira haboneke ibintu bya karite haboneke amasanamu agezweho mbese tugende tubangabanganwa n'ibindi bihugu kuko ntitwosigara inyuma natwe urumva ntibikunda hmm. reka ce mbaza mbaze uh, emi wowe um, iyo akurungikiye ibikoresho bimwe bimwe abikuye hakuranzwe ino batabikora agaca urabona ko ari ikintu wungutse eh, mu iterambere sinovuga bya studio yiwawe gusa mugabo y'iterambere y'umuziki w'urundi mm-hmm, dusigurira ubusanzwe ibikoresho si iby'iwanje mm-hmm. ni iby'abanyagihugu mm-hmm. ni ukuvuga jewe ndabifise ntacyo nobikoza nta nsabaza kubikoresha mm. ni kuvuga ni iterambere mu burundi ntabwo aba ari iby'iwanjye ndabirabye gusa ari iby'iwanjye ntacyo byamfasha kuko ni ibyo gufasha umuziki mu bisanzwe rego mm. turabyumvise muri rusange ibyo emutiyeni namba wani akora asanzwe afasha akongera akikorera ari undi muzi we ku bwatwe kugira nawe atera imbere mugabo si we wenyine urumva ko arunguka n'ibyuma kugira ngo bishobore gufasha iterambere ry'umuziki w'uburundi mu mpera turazongera akantu k'agapibisite Eh, urabona yuko uba washyizemo amafaranga kandi n'ingufu byo <laughs> eh, eh. kwijyana <laughs> ni nacyo gituma ikiganiro kiri ngaha kiri ngaha kugira ngo gishobore gufasha kumenya iyo bweze mugabo darandure tarika dusubire dusabe mu buhinga bw'ibyuma batugarukirire kuri ya ndirimbo wagirira clip video hmm. yasanirirenga n'irirenga twarabonye amasanamu mazima meza ahantu mu kirundi cy'ukuri Mm. turabona eh, amasanamu abantu bakunda tumenyereye abana b'abarundi benshi bagirira amakuru videwo mu kwitanganika mu pisine inyuma y'imiduga myiza mu mahoteli nziza nziza mm. dusigurire kiya ciyumvira ijya sikiripiti yagize nde wayiyumvire gute isigura iki washaka gushaka kuki mbo mbere cyatumye nkora bijya nkafatira amasanamu ahantu hatekanye hari abantu bakuze Eh, n’ibintu ibintu donko ni n'agaciro nashatse guha ijya ndirimbo kuko ijya n'indirimbo kugira cya mbere kugira ndayisubiremo ni uko yabanje kundyohera mhm. kandi ikindi nacyo ifite amateka nubwo atamateka yatayo nzi neza cyane ariko niyo yumvise wumva ko ari indirimbo igushika ku mutima itandukanye n'indirimbo kanatsinda iyo dayishizemo kuri radio ndabona abantu benshi banyandikira ngo isubiremo kandi bitagishoboka ngaha turafite principe kuvuza indirimbo rimwe <laughs> eh. Eh, ariko tuba tumva abantu baca bayisaba bashaka kuyisubizamo eh, ni ukuvuga ni nacyo gituma ndayisubiramo nta kintu nahinduye kuko mumenyereye kenshi ama remix abantu baca bayahinyanyura ukundi hari igihe iryoha hari igihe ibiha ariko je navyiyumviriye nsanga vurema bikwiye ko ndayisubiramo kurya iri ntihagire ijambo nkura ko ntihagire n'icyo nongera abantu bari ko barayumviza ubu nyine clip video eh, script ninde yayumviriye script nayihaye umuproducteur bita landry uh-huh. ni grande picture grande picture mu gifaransa uh-huh. eh, nashimye ibikorwa byiwe nca ndayimuha nayimuhaye ntarazino nkiri hakurya arayiyumvira ambwira ati ibintu mbona iyi ndimo twoyikora uku tworondera abantu bameze uku tukabyitwara uku ibyo demu wayikuye nayikuye mu <laughs> gisagara cyanyu nyine eh, eh. cemura muhinga bw'ibyuma bari ko baranayiraba ngira nijya tubona turabona eh. hariya uri hano mu rucaro umugani w'abanyarwanda mbega hajya ni hehe neza na neza n'impene eh, eh, ngo ni mu buterere n'itenga n'itenga <laughs> <laughs> ntamenyereye turabona turabona nyine hejuru ahantu hejuru hajya mu itenga haraba abantu kujya nyine eh, tuzi ko bavuga ko ari hafi y'ikibira nyine nta bariyo benshi natembere bujya hajya nagiye n'amaguru umwanya munini ah. gusa numvise ngo hariyo numvise ngo hariyo uziko twamo turashutinga kiripu batubwira ngo hari inzoka ngo ikamya ngo uruzi rwose nanse kubyemera ariko nabiye <laughs> ndabona n'umuceri hariya mm. hariho n'umuceri mbonye abantu banikiye impunga eh. ujya demuniya hehe iba cy'ibitoki ndiba cy'ibitoki hajya hafi umva bo babwabwa urazi kuririmba umuntu wari ubwa mbere umubona ya nawe nawe nawe murabakomediye kwe oya turarirya jisho eh. wamuraba wamengo numuntu ngira umutima wiwe wakumenye kumwe bwari ubwa mbere unamubona ntuzi eh, ni yabo nivyo eh. byacu kujya nyene hajya muhuye murapanga scenario kandi hanyuma kuri page atayi wabo ipejeje iheze uravugana nyine ku by'akazi yakoze ukamushimira hama nyine ubwo akarukura mu bucibo akaronka amadolari avuye muri amerika <laughs> simaka ya roma agaca eh. <laughs> aya nawe ntiyoba yaragukira ibintu nkabijya ngo agende atarose n'ay'indwi zibiri oya agashimwe ntikabura ego ego mt namba wani dusa n'abari ko baratera imbere umwanya ukura tujana eh. tumubwire umuhinga bw'ibyuma Eh, batangure kutwakira abantu badutelefona eh. mu kanya turi dekonekita tuve kuri WhatsApp kugira ngo eh, kuri facebook kugira dushobore gusoma iby'ama WhatsApp mugabo abantu bashaka gutangura kudutelefona kuri mirongo itatu na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu na rya twari dufise igice cya gatatu cy'indirimbo zitanu abaririmbyi batanu tutakivugije kubera ko kitateguwe cyane turarusa akaryo kukwakira mwene wacu Eh, MT namba wani avuye kure muri leta zunze za amerika ngira eh, ibyo babyiza hari abarindi baririmbyi tuhora twumva MT namba wani eh. b'abarundi bari hajya ejo bundi ho twanumvise na publicité y'abarundi bashaka guhura arizona ibintu nk'ibyo bibukanya bavuze bava ahatandukanye mu nkambi tanzania n'abandi baje bava hari mugabo bagahurira ngaho hari n'abandi baririmbyi bitwa ba ba Daddy Face ba Daddy Face Rio ba Babi ni benshi none ah, imigendere mfitaniye muramenyana murahura muraganira murasangira ikiyago bigenda gute bo nka Daddy Face canke Babi bajya turi turi kuri kategori imwe bajya turakora n'ibiteramo mhm. hari n'abandi bapeti rero bari munsi mhm. urazi ko imigwi y'abaririmbyi ba ifise ifise ingazi eh, eh. twarabiganira umunsi umwe ngo upcoming ngo underground hariho superstar hakabaho star hakabaho eh. upcoming eh. hakabaho underground eh, hakabaho rero twari kuzi ibiganiro barabidusigurira naho benshi batabyumvikanye ko <laughs> habaho ingazi umuntu wese aramenya mubayeho gute mubayeho gute muraganira mufashanyije eh, bajya turaganira kuko ibikorwa turabisangiye kandi tushyigikirana nyine ukuri kwamye mhm. eh, turakorana vurema maze gukorana ibiteramo na dadifeyisi na babi mhm. n'abandi bapeti nyine benshi duhora dukora ibiteramo cyane cyane nko muri sama sama sinzi uko ntubyita mu kirundi ah, mwici mwici mm. eh, duhora dukora ibiteramo tugateramisha abarundi bari hanze mm. vuma bakaryoherwa kandi bakabishima ego murabyumvise rero muratangura kutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu sebutantisisi zeru katuruventura nefu sa cyangwa inzu nyine muri limiteri sosanteye zeru katuruventura nefu sa aba muri smart ni 75 983 katoventwa nefsa tarantwa mirongo irindwi na gatanu amajyana icyenda na mirongo akanya nako hanyuma abashoboye kutwandikira kuri watsapu cyangwa bakatwandikira kuri esemesi batwandikiye kuri 76 209 140 mirongo irindwi na gatandatu amajana abiri ijana mirongo 76 209 140 duca muganira euh, na MT number 1 mubona ngaha ekana na Emi Emi akaba asanzwe ari umuproducer euh, inshuti yiwe baravukana manager w'indonyi <laughs> akaba rero umwanya nguye rero gutagura kutwandikira no kutwakura mu kiganiro uburundi buraririmba ikiganiro urafise kwishura ibibazo byose bakubajije atangoranye n'imwe ni mu kiganiro eh, burundi buraririmba mbega uzogera ngaho utagize akantu ah, uvuga kuri iradiyo cyane n'agaspektakire ahandi hantu utazi we nibyo byanje ahubwo none visa agaseke gapfundikiye nta konseri ntaki ah, nta konseri nasanze konseri vurema bivanye n'ibikorwa narindimwo hmm. be wakoze iki muri ino minsi umaze kwanze indwi zibiri ngace zitatu zitatu ziraheze ndi mu gusubira inyuma yego zitatu wakoze ibintu biganiye maze gukora clip zine uh, zine eh hariho iyasanirenga hariho indirimbo nakoze yindi bita so yari iby’abandi hariho iyo bita me wife naririmbanye na Masterland ariyo twarayemwe burya urumva ko ndushe mhm. twajyamye saa kumi z'ijoro hariho nindi nakoranye n'umugwi bita amasoja yero yero eh, muri uwo mwanya wose muri uwo mwanya wose abanyaburaya barakora eh, abana umwaka adasohoye na kamwe wo gukora eh, zimwe mu nzu zitatu twe turakora mm. nta gakuru ka esita esta eh. esita twaravuganye mugasi ndabona amaso ku maso mm. eh, twaravuganye asigaye agira karawoke ngayo nyuma y'ibigo bya radiyo aho yarambwiye yarambwiye wowe kigendayo akora akabipisite tubwiriye kubera ko mwakoranye nawe eh. <laughs> yego mutangure no kutwandikira no kutwakura umwanya nguyu mwakodse mu kanya dutangure gusoma ibyo muri ko muratwandikira kuri watsapu na esemesi ko yogaruka wazanzaniye wa mutima wambere atwandikiye ati salu ako karirimbo karangyoheye cyane vayima ati bigapusana mwumva n'imiyiwe reka turabe kwa ari umudada cyangwa umusore ni rezima iri nimero sinzi ko yaba zitanga cyangwa atazitanga cyangwa amerezi za emi eh? uwo aha uwo abajije nime yanjye mhm. vrema ngiye kumubwira ko numuha nime noba ndamubeshe kuko mhm. nime ni niyo umwanya muto ahubwo gusa ikintu namubwira mhm. aje kuri facebook yandikemo emuti namba wani aca afyonda like bica bimuha uburyo bwo kunyandikira mm. eh, iyo ni rwo rufunguzo rwo kugira ngo tuvugane mhm. eh. murabyumvise rero wanditse ti emuti namba wani ni emu point no ni emuti eh. birakurikirana nta point irimo ah, ah. ni emuti amasipesi number nta space one mu cyongereza uko nyene mu majambo nta biharuro biri utumvi icyongereza nayo yandika akaba azi kirundi menate eh <laughs> hama number 1 sinzi ngene umuntu bivuga number one <laughs> okay dukurikira ukaririmba kwishima shaka dutera imbere niyo mpamvu kenshi umva kubwira bashaka ubwibwacu bihe inyuma y'amajyambere reka nongere mvuge maso y'inyana kanakeza nahawe n'imana aho ngiye hose nifuza ko tujana ku atari uko ntakizoro dutanduka nya baby topasi ni kupe stori wendo mpenzi wangu nyumbani nami, karibu wewe, atalete machungu ya watu wendo Nikupe story mupe, kumbuka wendo wangu fikira we mapenzi we, uh-huh. na kuzimia wendo wangu mabu, wendo wangu malao, wendo wangu makwini, everyday, nishike mkono makwini, twende wote nyumbani, tupande kitandani upate na burudani. Usimaindi wanayosema kazi zangu chonganisha, kesho niache ili wampate. Usiwe na hofu mpenzi, shukuru niko nawe lazizi, kukuacha mi siwezi. Naitwe nikiwa nawe na siala nikikuona, sogea karibu mpenzi, nipe haki na kisi kisirivike, sogea karibu mpenzi Hivyo basi nikupe wendo mpenzi wangu, mbona kumbali nami, sogea karibu ya ndomani kona wewe, atalete kope, machungu ya watu spoke, nami ni wendo mwenda. Hivyo basi nikupe wendo mpenzi wangu, mbona kumbali nami, sogea karibu ya ndomani kona wewe, atalete kope, machungu ya watu spoke, nami ni wenu mwenzangu, wewe ndo mwenzangu tugaruke tugaruke muri studio za dusanganiro hariho abatwandikira kuri SMS abadutwandikira kuri WhatsApp n'abadutelefona eh, kuri WhatsApp nyene na cyane cyane abantu bari kure gose Eh, telefoni ari muri afurika y'epfo ashaka kuvugana na emuti namba wani mwaramutse neza mwitwa nde muri hehe oh, mwaramutse neza nitwa ndorezi batazira mbisa ndi ngaha muri kepu tawuni afurika y'epfo kuko turakurikirana ikiganiro cyanyu eh, kandi cyane rwose kubera uwo mudirizi yari mu gasimbo kubabahaga ego bamere nk'abakuduza gatoya gusumbaho tubwire washaka kumuganiriza iki emuti namba wane na emi bari kumwe muri sitiyo za radiyo isanganiro namba wane nagombe tumusimire cyane ukuntu byasuye umwana akaririmbo kabahaga bigatuma mbere dukumva muhira iwacu na cyane cyane ko yavuze yuko Eh, iriya jambo ngo ngo ngo ngo ngo abatware ngo bamuntwaye ngo bishikira benshi ugakundi demu ngo abagusumbya ibitobezo bakamugutwara <laughs> ya ya ya guverinoma turamushimiye n'ukuntu ubuhinga bwiwe buteye imbere akava muri amerika akiyemeza gusubira mu muhira mbere iyo videwo ye akayikorera ku gasozi cyane mu cyaro ego wari kurayiraba wari kurayiraba kuri yutube ya ndiko ndayikurikirana cyane ego mu kurangiza wumva wamubwira iki ego ni umusore yuko yokomeza cyane mbere ubuzima bwe imbere ndumva nka bisi ibitaramo muri leta zunze ubumwe za amerika afite n'irunganwe riri munsi yiwe rikorana ni byiza cyane numva ko yofasha urwo cyane urakoze cyane uratubwira abaririnzi b'abarundi bari muri South Africa uti radusanira bakunda na MT number 1 ari mu kuza ngaho kugira ibiteramo uramutegurira iyo <laughs> Ego turangiteze zotubwira zokwandikira tubwira zogikore Wewe wewe uramviriza uramwandikira uramwandikira uramwandikira mu bitegure ni ibintu bishoboka umuntu atamara umwaka ataje muri Afrika kandi urazi ko kuva muri etazini ujya muri afuridi sud biroroshe kuva kuruta kuva muri etazini ujya mu burundi urakoze rwose ego murabyumvise ko twa turonse umurundi ari muri eh, afurika y'epfo atelefonye umurundi ava muri amerika urumva yuko isagariro idashika kubera ko isanganiro kweri ijya demu tubona hajya ni indega mtira baba eh, ujya ni esta yeri ni melody mm eh. none hajya yarakivyushe cyane hmm? <laughs> sindamubona ngo ndabuke eh, icyahindutse hmm. ati ndi Fabrice alias Diana ndi muri Sosumo nagira ndabasabe ko mwofatikanya mukazanino kubateramisha turabakunda cyane kuri sosubo eh? tuzobitegura urahazi muri sosubo oya oh, ariko sosubo ni mu rutana ibyo eh. sukari yose ubona eh. ivayo niyo barima niyo bayikorera ni ahantu heza cyane hariho hariho aka village hari amapisine akaba wumva ni hari utubu nashobora mvuge ngo hari utubu ubwiza kuri province ya rutana Eh, eh, kandi ni hafi ya tanzania ni kereke mezi ubushyitsi muri tanzania aho tuzoja kurya y'isukari zaba hmm, twabona ni heza cyane mutwe witwa ndiyejide kampisi mutanga aha ayi bujumbura hmm. uwo musore ndamwemera sana ni umugabo umugabo ntabwo ari umusore sibyo eh ni umugabo je umugabo <laughs> eh, none kuki adaso adasoreta indirimbo mu ma studio y'Iburaya canka ama ah, nari nigeze kwisigura kare ati christian sali sali alfred so turashima cyane kubiganira biganiro mudushikiriza hama mubwira ati courage cyane umunsi mwiza nawe umunsi mwiza ndamushimiye cyane aha eh, wa mugabo wa muhungu yagusaba inimero yabwira cyane ngo ndi umusore <laughs> yarashaka kwe birarira atiye ati ndi christophe Eh, UB ni ukuvuga Université du Burundi mm. eh, ndamukiriza abo batumire eh, mutubwira uti ibikorwa byawe uti biratunezereje cyane abafansi hama nsabye na twebwe uradushyira muri watsapu iyo ndirimbo kuko iramara kugira turatire amaso ngo bashaka ngo bashaka bashaka iyo ndirimbo ya sanirirenga kuri yutube bayishaka muri watsapu bashaka muri watsapu Oh, uze kuyindungikira ndayimurungikira sawa kuko yasohotse eh. nawe rero christophe uze kuyimusaba nko mu saa tatu y'ijoro ubikoze urashaka ibyibagira ubisabe saa tatu y'ijoro ndaza kuyikurungikira aba ni abatwandikiye benshi eh, bari kuri WhatsApp sinzi ko dushaka kubamara mwaramutse usabye ndi ndamukunda sana natera imbere turamushigikiye ni bosco batazira nyamunini eh. nanjye icyo numubwira ndamuteye intege ati kuraje um nkene yanditse miti namba wani yanditse umpt namba wani ukuntu akora cyane iyo umpt si yo ni mumusiguririra ni mt m izigura mbarushimana t nayo iza muri etiyeni ah. ni mt namba wani murabyumva rero ko byoroshye gufata ntibikompurike aha ikiganiro kiro kirabandanya hajya emutiyeni namba wani wowe ufite indirimbo nka zingahe hajya eee eh, jemfise indirimbo nyinshi hageze n'aho ntabamenya igitigiye cyazo gusa ibyo nzi album zika kuri zitatu zose ziri ku isoko umva ziri ku isoko ni album zitatu eh, zirimo indirimbo zitanu zitanu cumi cumi hari irimo cumi na zibiri harimo irimo eh, iyindi iyindi irimo cumi n'imwe iyindi irimo nk'icyenda urumva nta n'imwe iri munsi ya munani oh, eh, urumva ari nyinshi cyane ugeze kure ati bite christian ndi porote <laughs> aba rero nabo kuri SMS abarundi batajya kuri WhatsApp eh. ati christian ndi porote mu kibumbu urahazi mu kibumbu bagabanye vurime gatoya mu kibumbu urahazi oh, mu kibumbu ni ahantu imwaro ahandi eh. bavurira abantu baba barwaye ibituru oh. samuturu mu dukibumba aho ntawe uzikira ati namukiriza umutumire uti hmm. bigapu bigapu <laughs> bigapu eh, yanditse bigapu sana <laughs> urashoboye musubirizeyo akaririmbo muba mukoze aho karirimbo ni kugira ni kakandi ka turaza kugashyiramo mu guheraheza eh. sari usabye muri aho ndamukiriza abashinga ntawe uti mukomere cyane kubona mutibagira akarango akaranga bujya yashatse kwanga akaranga k'uburundi uti ntihagire ugirira agapera byarlene imwara idemu z'imwaro zagukunze eh. idemu z'imwaro zamukunze ndakurahi atashaka kumva agapera kawe ego bakuremo iyo ndirimbo tugirira agapera naho ari hakiva muri studio atararonka naka yayiwe mbega shara bishobora reka turabe eh, eh, nirijwe baravuga ngo mm. umusirikari aryama mm. yambaye mm. akabyuka yagabye najyamye saa kumi eh. mbonye no kumvuga ariko nashobora kugira nibumva urujwi rufise ibiro byinshi nta na kimwe nta kundi mm. wariye iwacu iyo nakuriye habaye umwana yari intore barimo baragakurikirana eh. yari umuyabaga yareswe runtu niko yareswe yari umunyamwarokazi <laughs> we wanse kumfasha naho ubwiye wanse kumfasha ah, bicaye arene yashaka ashaka aza guturira ku gasaka kari na runyonga oya oh, apana gusaka runyonga n'ingozi ahandi bayita gute ku gasumo ka mwaro urahubwo waba unimana ku urahazi hanze kidume yaririmba nturashikayo kandi rero emi ibi yuko uyu muhungu ava muri leta zunze ubumwe z'amerika gumiza ngahimbo mwitenga muterere hariya mu kinama ngaha mu irohero hihi ubu arakwikuza ahantu hakanye eh? za mwaro akahabona nanjye ndahamenye eh, uyu muntu yasaga kapera eh, ateka icyayi ateka icyayi ishushe ugira tugarure esipuri none wumva yuko ibintu byabaye nabi abanyamwaro babaye benshi ati none je ndakeneye kumva indirimbo yiwe kandi ndagushimiye kubita kubatibagira uburundi mm. yitwa Thierry imwaro ngira abanyamwaro gusa bakore gusa mukunda n'abahungu ati nirame ba jean paul mukungu muri izo ndirimbo ngo twumvisha se yari iby'abandi eh, iyo irakaze nayo warayisubiyemo oya oh, eh, so yari iby'abandi ni titire nayihaye gusa wawe indirimbo eh. irimo muri zijya sinzi ko oh, hajya ntirimwo ariko ah, hari nayifise ah. ok reka mu kanya bava ati nta ndirimbo basha woba ufise komera eh, ni specials nitanga kirombwe ari muri kirombwe hmm. ati nta ndirimbo shasha woba ufise eh indirimbo ahubwo nizo mfise ubu ni uyu ni yacu indirimbo bita me wife ndi kumwe na masterland ndi kumwe mfise yo bita nzoruguha ndi kumwe na yero yero so yari ivyo abandi zose ni shasha uzomuhuruke eh? urukundo bite Chris na Dijafet Buruyigi ku isanzu ku buri gurahaze ku eh. isanzu ndamukiriza Emmy aturashoboye ah, yacu eh, dusubirizamo yasanirirenga ati izo ndirimbo umuntu azishaka yuzikura hehe Emmy wowe niwe jisho rya MT number 1 mu Burundi eh, eh ubwa mbere akuramukije Jafet wo mu ruyigo mu bwiye gute ndamuramutse eh vuga cyane cya kabiri ndiri MT number 1 yitsikura urazigurisha iwawe ndandaza indirimbo jewe ni studio ya production azikeneye arazironka kuri interinete eh, haba hariho amarinki cyangwa mahoro eric munyakabiga musabire nimero ati uri umuhinga akomera nanje ndamuramukiye tugeze ngaha abantu ni benshi abantu nitwo bamara sibyo eh. eh ati abakunzi barira mu sinzi nimbayo bayasabye nimero za studio canke za MTN abafisi ibibazo byose barashobora kuza gutora nimero za emi eh, ari ibibazo bya production mufise ari ibibazo za kuvyerekeye mutira number 1 arashobora ku emi kubibishura ntangorane muri iyo minota dusigaranye mu kurangiza reka tubaze ibindi bibazo bikomeye mt hmm? eh. number 1 wewe turamaze gukora ibiganiro gira kigira gatatu eh, hari icyo twagukoze uri ngaha cya cyambere nga mu Burundi hari ikintu twakoze uri hakurya sibyo eh, waratwigishije ibintu byinshi eh, cyane abaririmbyi ndibuka ijambo iyo nciye mu karitsiye abaririmbyi cyane cyane bavuga ngo ya ah, ngure jama yakoresemo hatuna ta aderesi urumva yuko wabakoze ku mutima <laughs> gira hari baciye baronka akaryo ko kumenya eh, gukora ama email n'ama whatsapp n'ama facebook yego mm. twashaka kubaza muri kazoza ka hafi na kazoza ka kera n'ibiki wumva ushaka gukora uvuga uti nko mu myaka ibiri itatu itanu iri imbere ibintu ndashaka kubikora Uh, muri ibi by'umuziki uh-huh. tuvuge mu ndi y'umuziki ninjiyemo by'intumbero yanjye mu by'ukuri uyu ni umwanya wo gukora ikintu bita imvesitimenti uh-huh. imvesitimenti ni ukuvuga ni nko sinzi ukuntu bisigura mu kirundi tuvuge nko gukora ikintu usa n'uwiziganiriza uh-huh. kugira nk'ubutse uvuge urashobora kugura uri kurategura ubutata gutegura uri kuratata eh. niba kujya umuntu abanza kubagara kugira ngo azoteragire vuba cyangwa eh. ugakora ikintu cyangwa ugira umushinge ikintu kizogufasha imbere kwitegurira akazoza ni byo twe twita invesitimenti mhm. ushyiramo umutahe ugashyiramo ingufu mhm. ugashyiramo ubushake byose kugira ah, nimba urimo urakora iyi invesitimenti muri iyi demire diseti mhm. kugira demire dizinefu cyangwa kuduga mhm. bizo bikoroheye uzoba usigaye wimbura wimbura mhm. tuvuge nk'ubu ndimo ndateragira kuko mhm. nk'ubu ndafata ndikora mu mufuko mhm. nkagura ibyuma bifite dorone ukayirungika eh, nkazana benshi benshi iyo babibonye hari igihe biyumvira yuko uriya muhungu yasaze ariko aradepasa amahera y'ubusa eh, bavuga ati yasaze cyangwa yari gusa rero jewe sije yanjye cyangwa ah, vijeni mbafise ikindi ndimo ndarondera kuko nihaye kuba umwe mu bantu bashobora gutuma idarapo ry'uburundi rimenyekana ah, mu makungu biciye mu muziki eh, benshi haraba hariya mu kibano uba muri leta zunze za amerika haraba amaze kubura idarapo y'igihugu kubera wowe benshi cyane b'abazungu benshi cyane mhm. eh, wigenza gute Ah, ibikorwa nyine dukora mhm, eh, nk'ibiteramo dukora abazungu baraza mhm. bava mu bindi bihugu nka west africa baraza mhm. nkanjye nk'abanywanyi banje benshi narabonye nka za demu zibiri nkuko ko muragira mukorobati hari ubu muzukazi n'ubundi muntu asa n'umurafurido wesite cyangwa santarare azi kugira ibisusu neza cyane buramu oya mukorobati ahubwo nayikoreye oya apana kiripe mariko eh. muritambire ahantu oh. eh, mu nzu muri ko muravutura urukanwa umutambaro umuzungukazi <laughs> n'undi mwirabura ashobora kuba ari nk'umukongomani cyangwa nk'umuntu w'umusenegariyeze ntumbaze n'umuzungukazi eh, azi kunyonga ibisuzu kandi abazungukazi ntibabizi cyane barabyiga wowe warabigishije abazungu barakurikira he iyo bizi ikintu nta munsi uhera baza bayamaze ugitora urumva nka bajya barazi urundi aho buri bajya bara sinabajya bonyine mhm. kuko nk'iyo dukoze ibiteramo haza benshi twemvita benshi Eh, baza ari benshi kandi bagenda bamenye uburundi n'iki eh. kandi bakagenda bari interested eh. ugasanga barimo batubaza kumbe mwebwe iwanyu namwe bimeze uku ni hehe ndifuza kuza tuzojane ibibazo ngo ni hafi ya kongo nta muzungu atazi ko ncavuga yuko ari hirya yo muri Kenya kuko Kenya ah, Kenya niyo bazi cyane ncavuga ati burya Kenya na Tanzania turabana turabana kubera Nairobi abazungu bake ehe kazoza rero kakure nko mu myaka cumi kazoza kakure ni ibinyene umuntu acamwo mm. donc harimwo uh, kubaka ikintu hmm. kubaka ikintu kizo uzoba wikora ko hmm. je nk'ibintu bya hmm. studio hano mu Burundi uh -huh. ngiye kukubwiza ukuri -huh. studio ni ni ikintu cyashobora kugutunga ariko nkanjye tuvuge nkanje nk'umutahe mbashize mu vyuma mm. kugarura biragoye nko gutanga akazi emi eh, nawe bikorana ntibabure akako ku munsi ku munsi eh. hariho abantu benshi babayeho kubera rya studio yitwa gute indonyi record indonyi record dusa nayo korarangiza ijambo rya nyuma rihere kuri emi hama eh nyiri ari ufite namba emi iki ni kintu uvuga kididibiza mu mutima tutakuba jinki kuvuga uti jewe naho nsabye atambaje iki kintu je numva umenga ushaka gushikiriza niba ushaka kugira publicity ya studio yawe akariko kanya profita micro udashaka kuyigira rero afite ikindi kintu ushaka kuvuga ako niko kanya nyene jewe ikintu cya mbere no banza gushimira radio isanganiro mm ko mhm. yaduhaye ikaze mu kiganiro nk'iki wakoze gose nawe gira n'abanywanyi bacumvirize no kwemera ubutumire wajya misa ku mijoro ni ibintu natwe dushobora gushima hama rero aba ariko ikindi noca mvuga nuko hamagarira abarundi bose bakora umuziki nk'akazi apana gukora umuziki nko kwiryohera gusa babikore nk'akazi mm-hmm. natwe tubikora nk'akazi babikore nk'akazi nurangiza rero ndabaha inomero yanje mm-hmm. cyangwa iya sitidiyo ntigoye gufata ni indwi na rimwe ubusa bubiri indwi na kabiri cumi indwi na rimwe ubusa bubiri indwi na kabiri cumi aha ni zeru zeru seputande disi eh. cyangwa abakunda gukoresha simati indwi na gatanu cumi na kane icyenda na rimwe icyenda n'icyenda subiramo indwi na gatanu cumi na kane icyenda na rimwe icyenda n'icyenda emutiyeni wambaye akajambo ka nyuma amasegonda cumi dusigaranye mbo akajambo ka nyuma ni uko ikintu eh, ntusaba abanywanyi cyangwa abaririmbyi abaririmbyi kuko ndamaze kubonana n'abaririmbyi batari bake uwumva wese afite icyifuzo cy'uko yomenya ku bintu by'iterambere by'umuziki kugira umuziki wambuka urenge mm-hmm. igisagara cya bujumbura cyangwa igihugu cy'u Burundi mm-hmm. hashobora kunyegera ndamaze kuganira n'abatari bakeje n'ubundi nari kumwe na bifeyisi mm-hmm. ndamwigisha ibintu bya vivo ah, hari n'abandi baba babyifuza ariko badashobora kundonka mboje kundonka ifu yuko uca kuri MT number 1 page ugiye kuri Facebook ni MT number 1 aho unyandikiye mba ndabibona ndashobora kukwishyura ikindi nacyo mpamagariye abaririmbyi bose bari mu gisagara cya bujumbura ndabamenyesha ko uyu mwaka naje nzanye noneho ibikoresho birenze ibyo twahora dukoresha nk'ubu muri studio mfise ah, imashini nshyashya bita mu buryo bwa iMac iyo ishobora kuza ifise karite isumba iyo twahora dukoresha mm, eh, hariho na kamera yo mu bwoko bwa Canon 5D Mark 2 Ah, ifashanya na drone ubwo mpaye ikaze abaririmbyi bose aho bari mu Burundi barondere emi barondere indonyi record ntazo dukamishe menshi ngo duce amaboko oya naje ndi mu bantu bashigikiye umuziki sasa yego murakoze cyane mikora mwitavye buno butumire <laughs> eh, murakoze na MT number 1 murakagira imana mutera imbere ibyo murota bigende bije imbere gusumbuka mwabirose <laughs> muti amina amina dushyiremo iyi wacu amasegonda nka cumi basha rega eh, hama nitwaronka kajye turaza kuyashiramo inyuma y'ikiganiro uburundi buraririmba dusubira mu nziza nk'aya mango bye bye nakuriye abaye umwana yari intore yari umuyabaga yareswe runtu yari akarorero murunganwe uwo mwana ni katihaye yarakunze reka yarakundwa yari umukirisitu ntiyasiba misa ariko yareswe ntiyahemuka kumviriza Ya burundi ya yabiheruje gutogura hindura birakunda mutara ubundi ubundi I'm